Бо вже вечір. У город уже не пустять, треба б ночувати у прибрамній вартівні, але не мав за що. Їхав у ваганні, аж недалеко городських воріт побачив біля стовпа прив'язаного баского коня. Невже ж це хата боярина Козняка, батька доброгоста? Нараз і не два бував у ній давніше. При коняці стояв воротар. Дома боярин Козняк? Дома, але швидко від'їде. Уся служба вже спить, так і я що прошуся на ніч. Примістіть там, де мого коня. Милості прошу, ось тут, у захисний куток, і показав невелику землянку біля високих дубових воріт дворища. Молодий збранич зіскочив з коня, поправив меч і подався у дворище. Швидким кроком перейшов через освітлений місяцем майдан та наблизився до дверей дому. Вони раптом відчинилися, і з них з'явилася висока костиста постать. З легким окликом подався молодець узад, пізнав свена. Невже ж варяги з усіма іншими не відплив у Візантію? Великі сірі очі варяга вдарили його, наче батогом. Він почув придавлений голос страшного воєводи. Ах, то ти таки вернувся. Диви, диви, ще не було такого, хто би з моїм прокльоном вернувся додому. Крок за кроком відступав Станко узад. Я, я, заїкувався, вернувся із неволі ха засміявся варяг і сюди приїхав, сюди. Як же ти смієш показуватись нацькові сина, якого ти не оборонив у небезпеці? Гріх тобі таке казати, воєводу. Ти сам знаєш, що не я віддав доброгоста ворогам, а ти. Мовчи, боягузе, просичав крізь зуби Свен. Якщо смілися перед ким-небудь повторити це, то знай, що це буде твоє останнє слово на цьому світі. Це, що скажеш проти мене, це наклеп печенійського конюха та підлого раба. Станко вже бачив, як його шмагають печенійські конюхи конячими жилами, наче божевільний вибіг із воріт і, як прогнаний пес, волікся дорогою. Княжі вартові спинили його при городських воротах. Він зняв із себе меч, віддав його вартовим і, мов колода, впав на солому. Дарма вони частували його вечерею та медом. Коли прокинувся від раннього холоду, ще ввижалася йому вчорашня подія у дворищі Козняка. Як це сталося, що він не знайшов у собі сили опертися поглядові свена, ще й тепер, наче хтось гострим ножем підтяв його коліна, коли нагадав собі погляд варяга, відчув, що навіть молитвою не прожене якогось диявольського чару, як помститись за смерть доброгоста. А тут, як на лихо, Роман у Візантії, князь бознаде, одним словом, може воєвода відібрати йому честь перед кузняком, князем і народом. Станко узяв меч і пішов дорогою у місто. Пустою вулицею прямував на Берестово. Ні живого духу не видко ще на доріжках густо забудованого міста. Станко йшов далі в острог. Якась невідома сила тягла його у цьому напрямку так довго, доки не побачив просторого дворища з зеленими віконницями. На тлі будинку вижалась йому русявенька голівка з синіми очима лелітки. Воєвода прийняв його назад у княжу дружину, і молодець, покривши княжим плащем своє лахміття, пішов на базар купувати одежу. Одначе Станко знав, що найкраще сукно на одежу купити у варяйських купців, які привозили його з Фландрії, з краю короля Арнульфа. Просвято вибрав собі синю візантійську туніку та брокатовий плащ з золотими берегами, а з фландрійського сукна велів пошити собі потрібні порти і плащі для проходів та набудень. Зі зброївні князя дістав меч, спис, топір, лук і стріли, усе з місцевого матеріалу, але дуже доброї якості. З полудня станко поголений, обмитий та вичепурений, постукав до домівки боярина з мощаниці. Боярин не пізнав його, але пізнала його жінка та лелітка. Вони й пригадали батькові колишнього гостя. Боярин усміхнувся злісно і звернувся до жінки. Тобі, Славо, завсіди до вподоби все, що хоч здалека заносить грецьким хрестом. Славомира спокійно відповіла. Як то чому? Станко ж не вертається з Греції, а від поганих? Ну так, але таки він син Ольги зі збраничів. Що ж, може, вона не тямуща жінка, дарма що християнка? Мощанин зареготався. Справді, дарма що багато дечого розказував святополк про її навісну вдачу. Станко забалакався з лоліткою і не чув нічого. Любу розмову з дівчиною перепинив такий сам боярин, питаючи, як уявляє собі своє майбутнє молодець. У мене чимала пайка залишилася після батька, та на ній господарює дядько з мамою, відповів. Я сам служитиму поки що у дружині, а там, гадаю, обзавестись хазяйством та осісти на землі. Мощанин скривився. Будь я молодцем, сказав. Я прямував би до кращого. Який чортяка знатиме тебе десь у Галицькій землі? Воювати з сусідами цього нема ні гроша, ні слави, ні княжої ласки. Краще купувати куни та гривни, відповів молодець. Добре і посидіти дома, зазнати щастя й гаразду. Досить я вже зазнав злиднів. Говориш, хлопче, якби тобі, а не мені було токів, засміявся боярин. Та про мене, про мене балакай собі з жінками, а я пошукаю добриню та Мстислава. Старий, виходячи, зустрів Мирославу, яка саме відчиняла ворота. Коли вона побачила станка, про якого знала, що був товаришем доброгоста, оживилася і запитала про смерть брата. Станко розказував довгу історію, а коли скінчив, дві перлини сліз потекли по щоках дівчини. Хай боги затремтів її голос.